Suratu Nas imeteremka maka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu anamuamrisha nabii wake sallallahu alaihi wasallam amwendee yeye ammombe ulinzi kumkinga na shari kubwa zinazowashinda watu wengi kuzitambua kwa sababu zinatokana na matamanio yao na pumbao lao basi wakatumbukia katika yale yale wanayokatazwa. Hiyo ndiyo shari ya wasiwasi wa sheitan anayejificha machoni au hujidhihirisha kwa kificho wasiwasi wake ni kwa hila na khada Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Qul a'udhu bi rabbin nas Sema ninajikinga kwa Mola mlezi wa wanadamu Malikin nas mfalme wa wanadamu ilahin nas Mungu wa wanadamu min sharri alwaswasil khannas na shari ya wasiwasi shaitani khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas anayetia wasiwasi katika vifua vya watu minal jinnati wan nas kutokana na majini na wanadamu